Meditatus equitatusque noster, ostium impetum franget. Omnes cives magistratibus parebunt. Senatus magnum exercitum in ostem mitet. Naues e portu procedent. Vos in agris cantus aulium audietis. Nos, domi, fletus gemitusque infantium saepe audiemus a estate agricolae aportus olis usque a laborabunt. Autumno agricolae fructus percipient. Ieme vallem nive opertam videbimus. At montes vallesque avium cantu rursus resonabunt. In dextro cornu exercitus equitatum collocabis. Hostes, equitatu peditatuque suo, cum exercitu nostro pugnabunt. Currum cursus in circo spectabimus. Senatus magnos honores tribuet exercitui post reditum in urbem. Viri Romani, barbari nostram urbem multis militibus opugnabunt.